Martxoak bost ditu, gaur asteazkena da, eta hu berrion albistegia duzu eberriozar irratiaren albiste emankizuna. Musika eskolako eguna ospatuko dute gaur arratzaldean. Gaur, eh, gaur arratsaldean eh, ekainak bost asteazkena berriozarko musika eskolako eguna ospatuko da festa arratsaldeko seietan hasiko da eta ekitaldi ezberdinak egongo dira herriko leku desberdinetan seietan auspo berri akordio taldearen kontzertua izanen da Euskal Herria plazan musika eskolaren aurrean kalejira txistulari eta lehenengo kalejira txistulari eta trikitilariekin eguzki plazaraino egin eh, eginen dute tardietan, han, bertan, eskuzki plazan, ka non taldearen kontzertua izanen dugu, beste kale bat, horrengoa e, e, bigarrena, e, honetan akordioa eta taldea, e, akordioi taldearekin donestebe plazaraino eginen da zazpietan, aribento, gitarra, gitarra taldearen kontzertua donestebe enparantzan entzuteko parada egongo mm, baita. Eta irugarren kale jira, perkusio ikaslekin, e, e, perkusio ikasleen esku izanen da, mu musika eskolaraino. tuko direnak zazpita ardietan, Big Band taldearen konzertua entzuteko aukera izango dute Euskal Herria plazan bertan. Osasun publikoaren aldeko beste elkarretaratzea gaur goixean. Nafarroko osasun plataformak osasun sistema publikoa defendi, de, publikoaren defentsarako kanpaina bat antolatu du osasun etxeetan egindakoari jarraipena eman ez, bertan osasun sistema publikoko bai e, eran, e, erabiltzaileek bai e, langileek parte hart dezaten guztion interesak berberak direla e, direla erakutsiz. Horretarako, alegin txiki bat eskatzen dute, azte azkeneko erogo goizeko amarretatik amaiketara, amar minutuko elkarrektera elkarreketaratzeetan parte hartzeko osasun zentro publikoko guztien aurrean. Berriozarren kasuan goizeko amarretan izan e, egin oin dute. Asteazken bakoitzean gai desberdinak jorratzen dituzte gaur osasun gintzan botikak ordaintzeko deituriko eh, kopagoa salatuko dute. Entzun dezagun txaro osinaga kaixo berriozar aurreko astean egon zenean esan zituen e, eh, itzak. es hacer a lo largo de los meses de mayo y junio, todos los miércoles, concentraciones en Berriozar. Vamos a hacer a las 10 de la mañana y durante 10 minutos. Invitamos a todos los usuarios de la población porque entendemos que es un problema que defendemos la, sanidad pública. Por lo tanto, nos atañe a los trabajadores por una parte, pero también a los usuarios y a las usuarias. El tema será otro. Eh, por la defensa de la salud pública también se va a trabajar con el tema de la reproducción asistida y el derecho a la sexualidad. Eh, bueno, con la nueva ley también del aborto, las implicaciones que va a tener y habrá más temas que ya los iremos anunciando. Invitamos a toda la población de Berrezar que se sume a estas concentraciones, que ahora van a ser a las 10 de la mañana, los miércoles, durante 10 minutos. ospatuko da. Txirrindularen eh, eh amabigarren edizio aspatuko da, eh, hilaren amaseian BTT berriozar eh, txirrindulari taldeak antolatuta, udalaren laguntzarekin oski, eh, igarren edizioa eginen da izaen emateak, kiroldegian eh, ginen dira, norbanakoaren datuekin betetako inskrizio horria eta iru euro entregatuta porobaren egunean, bertan izan izena emateko aukera ere, izanen dagoizeko amarrak laurden gutxia bitarte, bos euro ordainduta. Ordain agiriarekin, proba bukatutakoan, parte hartze, bako, parte hartzaile bakoitzak, opari bat jasoko du, eta gainera txirrindula e, baten zozketan, sartuko da, a, e, a, a, e, adin gaben izen ematea, gurasoek sinatu beharko dute, parte hartu nahi baldima dute. Riozarko aur eskolak 2000 damairu garrenko FAT arkitekturen sarien finalista. Berriozarko aurre eskola, Bartzelonako fraia ikosta gaur egungo arte zentroa eta eraikitzeko fabrika, sankugat de baieseko sabadel banketxeko egoitza nagusian eta kadizeko Medina e, eh, Sidoniako iltegi zaharrean e, ostelaritza eskola, 2008ko fat sarien finalisten artean daudenetariko eh, batzuk dira. Epai maiaren presidenteak eh, autaturiko eh, eta finalistak diren obrak beti gunen bizka, eh, bizigarritasunaren alde eh, hobekien obekien erantzuten dien eta realitateari aurre egiteko era ere obekien ordezkatzen dituen obrak direla esan duzariak ustaiaren amaikean ospatuko den Bartzelonako fatfres jaialdian emanen dira. Eta ostiralean amaituko da berriki lanek antolatu duen futboleko lehen kampusean parte hartzeko izena emateko epea. Ekañaren kainaren ustaian berriozarko udalaren laguntzarekin berrikilanek kampus bat eskainiko du. Futbolarekin eta oroar kirolarekin lotutako entrenamenduak eta jarduerak egiteko kampusa izango da eta lau astetan egingo da. Lehen biziko aldiz, berrikilanek kampus bat eskaintzen du Euskaraz, Gaztelaniaz eta Ingeles ez boz egunetakua, mila bederatzerun dalaro eta eh, meretzigarren eta bi eta zazpigarren urtean artean jaiotako neskan mutilen aukera izango dute entrenamenduak eta beste jarduera batzuk egiteko eta hartara kirolarekin balioak e, e, ikasi, hobetu eta bere ganatzeko. Berriozarko udal instalazioetan egingo dira jarduerak eta zehazki futbol zelai pasi, e, eta igerilekua erabiliko dituzte. Bitxandetan egingo alizan, egin alizango da eta txanda jarraituan bederatzietatik bostetara e, baskariarekin edo baskariari gabe, edo baskariari gabe parte hartzaile guztiei entrenamenduko bi ekipazio oso eta paseatzeko elastiko bat emango zaizkie. Izen emateko epe epea amaituko da ostiral honetan bertan ekainaren zazpian beraz e, adi e, ibili mm, interesa duena Iri udalekuetan parte hartzeko izena emateko epea zapo. Hiri udalekuetan parte hartzeko izen ematea ostirala ekainak zazpi arte egin daiteke udalekuak abuztuaren bostetik egoita irura garatuko dira. Izen emateko zeru amabira deitu eta berrezar puntu ez udalweb guneko egoitza elektronikoaren bitartez ere egin daiteke. Larun batean, ikasturte bukaerako mendialdea gurasolkarteak ospa hoi duen festa eginen dute. Urrengo ekainak sortzi larun bata, ah, mendialdea guraso elkarteak urtero ospatzen duen festa eginentu. du. Ilargi parkean ospatuko dute beti bezala, urtero bezala, animazioa talerrak omenaldia seigarren mailakoei, ei bazkaria musika eta abar izanen dute bazkaltzeko ba, txartelak helduak bederatzi eta umeak bos eurotan salgai egongo dira kaleberri eta kirol tabernatan ah, esteazken na eh, ekainak bost arte hau da legia gaur arte. Eta saien de gaiegora mendi ateraldian antolatu du berriozarko mendizaleak taldeak. Berriozarko mendizaleak taldea beste mendi irtera bat antolatu du urrengo igandean ekainak bederatzi saien de, de de gallegotara ateraldia egun osorako izanen denez abiatzeko itxordua ordu bat aurreratu dute alegia goizeko zortzietan eguzki enparantzatik aterako dira. Eguraldiaz mintzatuko gara orain. Giroa argia espero da, baina arratsaldetik aurrera ez egon kortatzeko, ez egon, kar, ez egon kort, jaitzera egingo du temperaturak gonanzko bidea hartuko du berriro egunean lehenengo partean e, o ekialdeko aizea, ibiliko da e, esaten dute e, temperaturari dagokioneak altuena goita bost gradura inguruan e, izango direla goizean zerua oskarbi egongo da arratsaldean bero deiak garatuko dira eta ekaitzak joko du Eta hoi izan da guztia gaurko albiztegiari dago. informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratiaren sintonian fmkoen.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.